I 63. i posljednje pitanje Može li nam šejh objasniti predaju da je Omer radijallahu ta'ala anhu tukao svoju ženu tako da joj je nešto slomio? Da li je ovo ispravna predaja i da li je ovo bilo prije Islama ili? Allah vas nagradio. Ja ću vam objasniti ova tema jer ima oko toga dosta govora. Ima neke predaje koji od Al-Ašas ibn Qajs. Kaži, bio jednom Omar kao gosti kod meni sa njegova žena. I kada bio u toku noć, krenuo Omar prema ženu, on istuku nju, razumijeti. Pa sam ja razdvajao među njima. Tako je rekao Ešas. Pa kada su, za već kada hoće da krenim da spava opet, Omar kaže, o Ešasi, zapamti od meni tri stvari koje sam čuo od Božje poslanika, sallallahu alaihi wa Nemojte pitati čovjeku što se je odario dvoje žena. A druga, nemoj spavaš do ni klanjač vitre namaz. A treća sam zaboravio. Tako je rekao, a zaboravio sam treća. To je Bilađi ibn Mađa. Tako predaj. A ne znači da, da, da, da, da sad braća čuje ovaj, da sad krenu prema žena. E, Omar odari njegova žena, pa ja ću istukati moje žena. Ne, ima adab ima ponačenje kako kada ne možeš savit kad savit ne vredi kad e, kad ognoriš žena ne vredi pa šta ja znam kad udariš nju treba neki milost jel tako je rekao sa selam tvoje žena neka u magarac ili neki mazak kako ti ne udariš ne razumjeti, to je nešto treba na neki način da da i, i, i rekao neće tako raditi plimeniti razumjeti je rekao najbolji od vas koji najbolji prema nije ovog žena razumijete? Pa znači ima ima taj predaj. A ima neki predaj koji je apokrifan. Da je Omar radijallahu anhu odoba Abu Bakr, hilafat Abu Bakr, slomio rebro od Fatima radijallahu anhu i zapalio nizim kuća. I izgubla a, djeta bio u stomaku, to je sve nakon poslanika zaram u doba Abu Bakra radijallahu anhu. To je predaj apokrifan, a koji bilaži šijat, razumijete? I oni iskoristio ovaj da grdi omra radi Allahovanu. Znači ima dva predaje. Prvi predaj, šta sam ja vam rekao, početak, kada ovaj Ešhas razdvaju između Omer i njegova džena, to je jedan, a drugi ovaj koji je apokrifan. I molim Allah subhanahu wa ta'ala na kraju da oprosti meni i vama. Da budi naš govor dokaz protiv nas, za nas, ne protiv vas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti za sve nas. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da budimo hajli braća i sestra kako da budi Allah nama zadovoljan. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da odali od nas zlo, da odali od nas ljudi zločeni, da odali od nas smutnja, da budimo pravi hajrli braća koji se volio ime njega, da podari nam pokornost njemu, da budemo pravi braća i sestra koji će stojiti kao jedan beden protiv Allahov neprijatelj, Allahov e, dušmani. I da nam podari uspjeha u, nam, u naš rad, da budimo ključi za dobrota, da odvorimo sve vrata dobrota i da ključimo sve vrata zlo. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da od večeras ako Bog da. Ja tražim od vas da između nas i Allaha jaka viza, jaka viza. Da je u noći namaz, dignemo, Allah, eh, dignemo ruka i kažemo, gospodari nas, mi smo bosanac, mi smo jedan narod, mi smo narod koliko smo slabići, a imamo dosta neprijatelj, uništi naš neprijatelj, da Allah uništi naš neprijatelj, da nam podari snaga, da mudimo najbolji narod, da nam, da, da nam podari obskrba, i nam podari zdrav i da smilju naš šehida i naša roditelj i naše muallimi koji su učili za nas vjera i molim Allah subhanahu wa ta'ala da, da, da oprosti nama i vama i subhanak Allahumma bihamdik ašhedu an la ilaha illa anta astafirku atubu lajk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh